Արցախյան խնդրի վերաբերյալ մենք չունենք համազգային հայեցակարգ, ինչը դրսևորվում է մի շարք սկզբունքային հարցերի շուրջ իշխանությունների, քաղաքական գործիչների, փորձագիտական համայնքի իրարամերժ հայտարարություններում։ Դրանք սովորական տարակարծություններ չեն, որովհետև հայտնվում են նաև քաղաքական խրամատներում։ Այսօր ազգային ժողովում տեղի ունեցած Արցախյան հիմնախնդիրը արդի քաղաքական գործընթացների հոլովույթում խորագրով գիտագործնական համաժողովի իր ելույթում ասել է Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ փիլիսոփայության գծով դոկտոր պրոֆեսոր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 ինչու Մանասյանն է պարզաբանում։ Որևէտև այդ 18 որ ասում ես իր հետ բերում է միջև 88 կիլո փաստարկ թղթերի, փաստարկների մի վիթխարի պատետ մեր օգտի։ Կտրել են 88 թիվ, բայց նույնիսկ 88-ից հետո տեղի մնացածները նրանք չեն բանարել։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 Խորհրդային Ադրբեջանն է ճանաչում։ Եհակում զգում եմ, որ մենք չենք հասկանում խնդիրը, եւ իրենք էլ այդ նույնն են Ստեղծված ծանր իրավիճակից դուրս գալու համար պետք է համադրել գիտական եւ քաղաքական ներուժը, ինչը մեր պետականությանը երկար տարիներ չի հաջողվել իրականացնել, ասում է Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Դավիթ Բաբայանը, կարևորելով գիտագործնական համաժողովի դերը։ Ժամանակավոր պաշտոնակատարը ներկայացրել է արտաքին քաղաքականության անելիքը ստեղծված իրավիճակից ճիշտ ելք գտնելու համար։ Առաջին քայլը պետք է ստեղծված իրավիճակին գնահատական տալը լինի։ Մենք այլևս ռեսուրս չունենք, որ պետականությունը կորցնենք, բայց հայոց աշխարհը լիներ ծովից ծով էթնիկ առումով, ժողովրդական առումով եւ սпасենք, երբ հարմար պահ լինի նորից վերականգնենք մեր պետականությունը։ Այսպիսի իրավիճակ այլևս չունենք, որովհետեւ հայ ժողովրդի էթնիկ արեալը այնքան է սահմանափակվել, որ գրեթե համընկնում է հայոց պետականության հետ։ Բաբայանը ելույթում նշել է, որ իրավիճակին դրական երանգավորում հաղորդելու համար պետք է եւ Արցախը եւ Հայաստանը միջազգային հարթակներում սկզբունքային դիրքորոշումներով հանդես գան։ Արցախյան խնդիրը եւ Թուրքիայի գործոնը թեմայով ելույթ է ունեցել Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ Խոսելով Թուրքիայի զարգացվածության աստիճանից ակադեմիկոսը նշել է, որ երկիրը փորձում է մուտք գործել Հարավային Կովկասի տարածաշրջան։ Համաժողովի մասնակիցներից մեկի հարցին, թե ինչպես եւ ինչի դիմաց է Արցախյան երրորդ պատերազմից հետո Ռուսաստանը թույլ տվել Թուրքիայի մուտքը տարածաշրջան իր ազդեցության գոտի, Սաֆրաստյանը պատասխանել է։ Թուրքիան մնում է Ռուսաստանի հակառակորդը, բայց ելնելով ընդհանուր աշխարհակաղակական իրադրությունից Ռուսաստանը որոշակի հարցերում ոչ սկզբունքային հարցերում Թուրքիային ինչ որ որոշ բան տալիս է, բայց սկզբունքային հարցերում չի թույլ տալիս Թուրքիայի մուտքը մեր տարածաշրջան ինչքան կարող է Արցախյան հիմնախնդիրը արդի քաղաքական գործընթացների հոլովույթում խորագրով գիտագործնական համաժողովը շարունակվում է։ Եզրափակիչ լիագումար նիստը ելույթների քննարկումն ու ամփոփումը սկսվել է րոպեներ առաջ ժամը 18-ին։ Համաժողովի կազմակերպիչների խոսքով նման քննարկումները շարունակական բնույթ են կրելու։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։